أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم عن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, bize burada konuşmak düşmez. Biz adam değiliz, bir şey değiliz, bir şey bildiğimiz yoktur. Bakmak alıp da konuşuyoruz. Fakat Hoca efendiler ki dediler bize çık, burada bir şeylerde mecbur olduk. hatalarımız hocalar tarafından affolma. Şimdi muhteremler bu dünya hayatına geldik gideceğiz. Kimimiz mühletini dolduruyor, kimi daha başındadır, kimi ortasındadır. Gidiyoruz. Kime? Allah'a diyoruz. Fakat hani hazırlığımız Müslümanlar? Hazırlığımız yok. İnsana ölümün ne zaman çatacağı belli olmaz. Hemen alır seni ha. Ne hocalarına güven, ne haciliğine güven, hiçbir şeyine güvenme efendim. Ya Nerede o güneş yüzüler? Hani o güneş sözlüler? Şimdi gayip olmuş bunlar, hiç belirmez insanları. Bunlar bir vakte nerede? Kapıcılar sorular ki, gel şimdi sözlüğe, ben hangi dünya bunları? kimse benim aklımda Allah bunların şerrinden emin eylesin. Amin. Camiyeti, cenneti kuvvet ve Müslüman Müslümana bir ne var diye Allah muhafaza Ya bize dediler ki on dakikada bitir bu işi. Gel de sen bitir on dakikada bu işi. Devam et. Gel de sen bitir Hadi bakalım. Tamam konuşacağız konuşacağız. Şimdi daha vakit var vakit var. Vazifan değiliz oğlum. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Elhamdülillah. Kullu nefsin zâifetil mevt. Sümme ileyna tuşa'un. Biz haddimizi biliriz. Vakit geldi mi toplumdan burada durur. Kullu nefsin. Her nefis, her canlı, her can taşıyan ölüm kalacak. Atla, ölürsün, görürsün. İçin gidecek mi? Yok. Ümme ileyna tucav. Sonra bize döneceksiniz Allah buyuruyor. Aman aman. Sonra bize döneceksiniz. Fakat Sahil ne diyor? Leyse men mâse fesserâhati meyyiti. İnnemel meyyiti meyyiti rahya. Ölüp de is istirahat eden ölü değildir. Öldü, cennete kavuştu, Cemalullah'a kavuştu, Resulullah'a kavuştu, o umduğunu buldu, ona hak etti o ölü değil. Ölü, ayakta gezen ölülerdir. Kaç sene ölmüş olanlar, 20 bir insandan kadersiz olanlar. Dertimiz büyüktür. Büyük defa İslam elden gidiyor. Bu kafir, bu İslam düşmanı bin bir türlü dola bile şeriat-ı Muhammediye'yi kaldırmak istiyor. Ama parlayacak. İstediği kadar uğraşsın bu melun. Parlayacak. Yükselecek. Sahibi billah. Kafadan konuşuyoruz. والذي ارسل رسوله بالهدى لدين الحق ليظهره على الدين كله فلو كره المشركون لو كره الكافرون والذي الله الذي الله جل جل جل جل ارسل رسوله بالهدى peygamberini hidayet ile gönderir. Ve dinil hak, hak din ile, hak yol ile, şeriat ve râ ile, ondan başka hiçbir doğru yok, odur doğru olan. Müslümanın kitabı olan, onu Allah peygamberini onun ile gönderir. Mevla diyor ki, ben niçin peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? liyuzhirahu aleddin. O dinini, o şeriatini, o Muhammed'ini bütün dinler üzerine galip etmesin. Bütün bazı nesilleri üzerine, bütün kafadan uzun olma şeyler üzerine galip etmesin. Velem şeriyen kafirun. Kafirler istemeseler de, patlasalar da, çatlasalar da, kudursalar da, istediklerini yapsalar da, Tamam. gözlerini İslam dinilecek. Müjdeler olsun. İslam dinilecek. Ama Müslüman soruyorum sana. Bu İslam dinilecek ama senin neyin bulunacak burada? Allah dinilecek. Bu Müslümanlara kalırsa bunu bilmez. Mevla dinilecek. Ama senin neyin bulunacak burada? Yazıklar bize yazıklar olsun. Biz hala onun diniyle kıymetliyiz. Şeriat gidiyor. Mekteplerde dinsizlik açılanıyor. Senin çocuğunu imansız ediyorlar. Hacı Efendi yüzünü tutan sakalınla da ağız ağız gülüyorsun. Allah Olmadı, yapamadı, vazifeyi yerine getiremedik babalar, analar, çocukların medreseleri. Sare budur. Bir hasta kan kaybediyor. Yaralandı kan kaybediyor. Götürdün hastaneye nasıl biliyor musun? Oluk gibi kan kaybediyor. Oluk. Sen ona veriyorsun baklava, börek, kompot, kompot yiyeceksin. Yok. Ne yapacaksın? O nereden kaybediyorsa orayı tamir O hasta kan kaybediyor. Ona baklava ye, börekle oyunu tutamazsın. Ona kan vereceksin, serum vereceksin. Bu millet hastadır, kan kaybetti. Neresinden? İşte bu medreselerden. Kan vereceksin. Buraya çocuğunu vereceksin. Müslümanlık yapma olmaz. Elhamdülillah Müslümanlık demek olmaz. Bak, şimdi Müslümanlar okuduğun ayet-i kerimeye bir mana verir. Kul Mevla buyuruyor ki de, ya Muhammed buyur, söyle buyur. Ey Müslümanlar, dinleyin burayı bakalım şimdi. Bakalım biz ne hallere düşmüşüz. Bakalım biz ne hallerdeyiz. İn kuntum Allah. Ey müminler, Allah'ı seviyor musunuz? Seviyorsanız Allah'ı, Tekin ümmiyere fettebi'uni. Benim peygamberime tabi olunuz. Ki yuhsitkumullah. Allah da sizin. Ve yevfillekum zülmetin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Allahu gafurullah. Şimdi bir derdiniz var. Bunu diyeyim size. Bu, bu. Sizin derdiniz bu. Sakali görüyor musunuz bu sakali? İslam alameti olan. İslam'ın nişanı olan, Resulullah'ın en kuvvetli sünnetlerinden olan, kusura vurulması haram olur, bırakması vacip olan şu sakalı görüyor musunuz? Sakal, Allah'ı seviyoruz dediniz değil mi? Hep Allah'ı seviyorum iddiasında bulundunuz. O zaman bu bırakılacak. Sakal bırakılacak. Bakın, Mevla Teala Hazretleri sizi bugün buraya getirdi, sizi de buraya getirdi, sizi burada karşılaştırdı. Demin bir hadise oldu burada. Gittik işte bu İsmail Ali Allah razı olsun bu böyle güzel hep milleti bu ömrünü maruz yapar. Mevla kat kat razı olsun saydan yapsa. Dedi ki, şimdi bakın, emri bin maruz yapacaksın. Kime? Tanrıdığına tanımadığına. Bugün anladım o işin doğru olduğunu. Bir zat o muhtereme rastladık orada. Hürmetli bir zat, selam verdiğin ayağa kalkıyor mübarek adam. Esselamu aleyküm aleyküm kalk ya ya. Dedi ona ki şu sakalı bıraksan biraz nasıl adamın bir alıp falan. Tamam bıraktım. Niçin bıraktı biliyor musun? Bıraktı ama söylediğinde diyor. Bendeki Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine Gaddesallahu Sirreh Medine'de görmüştüm. Medine'yi Münevvere'de Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Gaddesallahu Sirreh bana dedi ki Mustafa Ali bırak artık yaşlandım. Fakat ben dedi o zaman kıvırttım ki bırakmadım. Bırakmadım. Bugün dedi İstanbul'dayım dedi. Rize'ye sen de tüp kaderin yok. Sen Rize'ye Rize'deyim dedi. Hiç böyle bir icadet duydum ama gelmeye karar vermemişim daha. Böyle bir şey yok. Zaten hastayım dedi. arabada da bulunmaz. Böyle bölüp gelmeyeceğim. Sabah bir rüya gösterdiler bana. Ne duruyorsun da? Hadi bakalım git Rüyada dedi biz gidiyoruz. Kalktım buraya geldim. Bak Mevla o anda sizi götürsün yanına. Dedi bana gitse Allah. Dedi bu işi Allah yapar dedi. Beni İstanbul'dan sizi nerelerden getiriyor. Hiç niyetiniz yokken buluşturuyor. Bana sakalı söyletiliyor. Bıraksın dedi. Gördün. Hikmet ilahi. Bunu bırakmak lazım. Resulullah'ı tanıtmamak lazım. Onu anlatmamak lazım. O yüce Resulullah lazım olur bize sonra. Onun bize çok yardımı olacak. Bizim ona çok ihtiyacımız olacak. Bütün peygamberlerin nefsi nefsi diye bağırdıkları günde ümmeti ümmeti diye bağıran peygambere çok muhtaç olacağız. Onun için mutlaka yapılan. Bir müdür dedi sana ki fabrikanın müdürü. Şu makineyi çalıştır. Sana ay başı sigortanı maaş verirsin. Sen bütün gün yattın aşağı, ay başı gitsin. Maaş isteme. Utanır mısın, utanmaz mısın? Utanırsın. Resulullah sana dedi ki, ey benim ümmetim Allah'ın sana. Bak, dünyaya geleceksin benden sonra çok fitneler olacak, benim sünnetime ittiba eden kurtulacak. İşte sana sakal benim en büyük sünnetlerimden biri dedi. Sen yapmadın. Yarın ahirette gidip nasıl sefaat isteyeceksin utanmadan? Adam utanmaz mı ya? Adam utanmaz mı Resulullah'tan? Anır. Ona yakın kalın. Gençlere soruyoruz. Ey genç, ben sakalı bıraktım. O pislik istiyorlar onlara. Uzun sakal bırakacaksınız, sakalı bıraktınız. Bak, ne için bıraktın? Benim bir liderim vardır, kim o? Mao. Denilen sahabe. Abdestsiz sahabesiz Ona uymak için bıraktın diyor. Şahidim ben bu lafa. O genç, o genç yaşta, genç yaşta bir Mao denilen abdestsiz, sahabesiz, pis, huzur kafire uymak için. O genç yaşta bu sakalı bırakıyor da Genç değil ki gece gündüz ağlayan, canını veren, ümmetini bir an unutmayan Resulullah için sakalını bırakamayacak mısın yahu? Daha hala ne durumdayız? Daha hala uyanamıyoruz. Daha hala anlayamıyoruz. Yazıklar olsun bize. Müslümanlar, benim derdim budur. İslam bir tane sakal. Sakalsız adama selam vereceksen, tereddüt ediyoruz. İstanbul'da kaç kişi veriyorum, almıyoruz. Ne bileceksin de biz İslam vicdanı, İslam alameti. Adam diyor ki sakal bırakmadan mahallemde selam veren yok ki sakal bıraktım selam almaktan hiç yapamıyorum. Sen ne diyorsun? Resulullah'ın sünnetiyle oynuyor musun? Bu sakalıyla oynuyor musun? Bu e ne büyük bir sünnet biliyor musun? Resulullah buyuruyor ki, ''Saliful müşrikîn'' Ey benim ümmetim, kafirlere benzemeyin, müşriklere mukavemet acıdır efendiler. Bak acıdır. İnsan zorlanır hakkında. Fakat denmesi lazımdır hakkın. Hak söylenmesi lazımdır. Ve söyleyeceğim. Şu anda gerçek olan bir şey konuşuyoruz. Bir Müslümanım diyen haşa huzurumuzda hepimiz sade bir cemaatimiz, bulunmaz bir cemaat. Şu anda hiçbir İçli'denin çarşısına hep Müslümandır değil mi? Müslüman. Bir tane al bir tane. Adam. Müslüman. Elhamdülillah Müslüman diyordu. Bir de Avrupa'dan gelmiş olan bir turist. Şah. Bir de bunu Yan yana okur. Bak bakalım. Kafir pantolon giyecek. Olamaz. O ceket budur. O drama Gördün mü şimdi? Resulullah ne diyor? Kafire benzemeyin hani? Benzemeyin. Bu kisveyi Muhammediye takılalım. Kafirlere benzemeyeceğiz. Müslümanın elinde televizyon, kafirin elinde televizyon. Müslümanın buzdolabında şarap, kafirin buzdolabında şarap. Müslümanın elinde çıplak gazete, kafirin Müslümanın karısı tutmak, kafirin karısı tutmak. Hani Müslümanlık? Laf yok artık. Elhamdülillah Müslüman, Ne demek bu canım? Müslümanlık pazarda ne alıyorsun elhamdülillah ile? Ana! Ya bu işler olacak değildi. Bu işler şaka değildi. Bunlar boş lafıdır. Söylenmesi lazım olur. Onun için biz diyoruz ki Resulullah'a uyalım onun sünnetlerini ittiba edelim, onun yolundan gidelim, yarın bizi kurtaracak olan odur, yarın bize yardım edecek olan odur, yarın bize lazım olan odur, onsuz bir iş yapamazsın, onsuz sıratı geçemezsin, onsuz havlu kevzeden gidemezsin, onsuz cesdeyi sağdan alamazsın, peygamberi, odur senin peygamberin. Allah! Ona uy, ona uy, onun yolundan ayrılma, nafile uyma, senin için gece gündüz ağlayan, ümmetin ümmetin bağıran, Hazreti Muhammed'den ayrılma, ayrılma ondan. Ya, haktır, acıdır. Bak zaten acı olur. İnşallah buradan söz alacaksınız. Burada mücahitler var. Onlardan söz alacaksınız. Ben Allah Resulüne uymak için sakal bıraktım diye kalkacak mücahitlerden söz alacaksınız. Ya söz alacağız. Bizim davanız olur. Müslümanlık artık görünecek. Artık açıklanacak. İslam yücelecek. İslam rezil olmayacak, İslam rezil olmayacak, İslam böyle köşesinde kalmayacak. Kalkacak ayağa. Onun yeri yükselmek ki, Kitabullah'ın makamı üstündür. O burada duramaz. Bu sarığın yeri yükselmek ki, o kalkacak olmaz. Gözükecek olmaz. Bu kafirler artık korkacak. Korkacak olmaz. Yeter İslam'ın sesinde. Yeter Müslümanların sesinde. Neler çekti bu ülke? Yeter! Yeter! Daha yok! Dini Müslüman kavgadana ya! Dinine imanına hiç dokunduğun yerde çekti. Konuştuğun yerde çekti. Bu gerçek. Dini bazılarına derler ki bu kavgatlık dünyada düşürelim. Senden korkuyoruz. Hani karı gibi vermesi diye bir şey var mı? Böyle kitaplarda tarihe soracağız. Tarihe diyecek ki bırak, o da bırakacak. Böyle bir şey var mı? Bir gün Gebze'ye gittik. Gebze'nin üstüne kürsüde. Hüsnü indi kürsüden Allah razı olsun. Sevabulu adam. Sayılar ne yaptırsın Allah oğlum? Hüsnü indi. Şakir hocamız vardı. Onu tutattı. Kadir Efendimiz İstimai, İstimai kendisi bir tane adamı sakal diyor. da bir hafta evvel sakaldır diyor. Bir hafta evvel sakaldır diyor, şimdi sakalı kesin. Adam. O ne olur? Dedi ki, ya bu İsa'yı ölüyordu dedi. Hastanelere bilmem nelere bu sakalı kesmekten kesin. Ne olur? Kari meğersem, dedi adama ki bu sakalı kesecek. Adam dedi ki kesmeyecek. İlla kesecek. Ya kesmeyecek. Ne oldu bu sefer? vergisi hakları kalkmışlara yuttum diyor. Gece başladı kocamla. Ölüyor zaten. Adam abi o ülkette hastanede bilmem ne. Dediler karışıyor. Arada bir şey yok. Her iki demez. Bu ne var diyelim. Hani Müslümanlık? Gördün mü Ahmet adamı? Dedi ona ki yahu sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Müslüman et. Hemen yazar atma. Hoca, kalbi boşayacak mı? Yok, canım. Mutlaka bırakalım. Ondan sonra ne yapacaksın? Bu başka şeyler için bilekler alırsın. Küpeler alırsın, gerdanlar alırsın şeyler. Fakat içinde alacaksın diye bir tarihi hoşunu işte bu, sen de razı ol bak bana gizliye şey işte iyi bir şey daha başını razı edeceksin. Ok geleceksin sen de. Karıya sorulmaz. Sakal karıya sorulmaz. Niçin sorulmaz? Yerin içerisinde de ondan sonra sorulmaz sorulmaz. Şimdi Mevla Teala Hazretleri hadisinde buyuruyor. Benden sonra yani sen Mevla'yı Mevla buyuruyor. Benden sonra bir kimseye daha secde edilmesini murad ettim. Bana secde ediyor. Benden başka bir kimseye daha secde edilmesini gideyim, ne yapardım? Kadına derdim ki, ey kadın, kocana secde edin. Dersin bunu Allah bunu. Demek, kadın kocasına o kadar bağlı. O kadar bağlı. Nerede kalacağınızda secde edeceksiniz. O kadar. Erkek, erkek oluyorsa, erkek de kadın üzerine Erkekler sallamune aleyhisselam kadar. Erkekler kadınlar üzerine sahibirler, katibirler, onlar üzerine amirdirler. Amirdirler. Tefsir-i Kekkap'ta Ebu-Şahri Allah'ın aleyhisselamın tefsirinde diyor ki erkekler niçin kadınlar üzerine sahiptir? Niçin erkekler ve sakal eshabidir. Sarık ve sakal kendisinde bulunan ve olan o alim. Onun için erkekler kadınlar sevdiler. Kadınların böyle muhabbeti, ödekisi. Erkek kadına bu kadar hakimdir. Fakat işte burayı. Kadına erkek kadın de bilemez. Kadına ne derse kadın dinlemeye memurdur kadının hizmeti hakkında onu kesmesin. Hamda dolayısıyla erkek yalnız ne kadar olmasa olmasın kadın her birisinin saçını kesmekte bilemeyecek. Çünkü ziynetidir. Ve kadına bu kadar amir olduğu halde, kadın senin bu kadar emrin altında olduğu halde, sen kadına saçını kesmiyorsun da, kadın sana nasıl saçını ettiren, kadın kadardır, kadın ağırlıkta kadardır, millet ağırlıkta kadardır. Hoca, hoca ne oldu? Zaman bozuldu hoca, bu zamanla sakal bırakmak biraz tehlikeli oluyor, zaman bozuldu. Ben şöyle diyorum, Müslümanlar zamana uymayacak, yanasın, zamanı kendine uyuyor. Zamana uymayacak, sakatlıktır, hiç zamana uymayacak. Sen zamanla uyacak, Allah'ına uyarsan iman olmaman lazım. Zamana uyarsan itaat lazım. Zamana uyarsan kimsiz Zamana uyarsan Bu zamana Nasıl? Zamanı kendine uyduracaksın. Zamanı bu şartlarına, bu cüssene, bu sarığına, bu sakalına uyduracaksın zamanı. Uyduracaksın. Müslüman, Mevlamız seçim yoktur. kitap bırakanlar hayat atıyor. Sen Allah için kadar kulaksın. Allah senden razı olsun. İlâhâ afiyetini mağmur et. Cennetinde cemaliyle müsteref et. Rahmetli Allah razı olsun. Hatta dua bilirsin. Dua yok mu? Hani ben? Hani Allah? Hani? Allah razı olsun. Resulüm Muhammed'in Bastın bakalım. Daha yok bir pehlivan. Aslan yok bir daha aslan. Hadi bakalım. Resulullah. Resulullah olacak. Ona tabi olacak. Sor. Resulullah ya Allah. Olmasa tabi olsun. Nasıl tabi olsun? Mevla. Hayır, hayır, hayır. Thank you. Yardım verin. Hiçbir engel mani tanımasın. Hakkı yaşasın. Kurtulamasın. Kurtulamasın. Yok.